եւ Մարկուտյանս գյուղը եւ որտեղ հարսեմ գնացել են, դրանք երկու գյուղն մնացել են։ Հերմինե Օհանջանյանն է։ Հակառակորդի տիրապետության տակ անցած գյուղերը, որոնց մասին պատվում է նա, Ազոխն ու Ակնախբյուրն են։ Իր մանկության գյուղը Ակնախբյուրն է, բայց ամուսնության 5 տարիների ընթացքում Ազոխն էլ իրեն սիրելի ու հարազատ դարձավ։ Այսօր մեծ ցավով, բայց նաև ջերմ հուշերով է պատմում Ազոխի իրենց տան, իր ապրած տարիների մասին։ Բավականին երիտասարդ էր, երբ ամուսնացել է։ Տունը գտնվում էր բարձր դիրքում, շատ գեղեցիկ առանձնատուն էր։ Սաղ մերն էր տարածաշրջանը, մերն էր պատկանում գեղեցիկ, գեղեցիկ ծառերով, երկու հարկանի տուն էր քարի պատրաստված Ինքն ու Արթուրը գիտեին, որ այս մեծ աշխարհում իրարով են հարուստ։ Տան լիարժեք տերերն են, տունը լցնողները։ Սկիզրայից զոհվել է առաջին պատերազմում, Արցախյան առաջին պատերազմում, սկիզուրս մահացել է տարիներ հետո քաղցկեղից, որ մտել եմ մենակես ու ամուսինս ենք այդ տանը հարազատ չեր այդ տուն ինձ համար, որտեղ քո տնից դուրս ես գալիս մի ուրիշ միջավայր, բայց տարիների ընթացքում հարազատացավ, երբ ծնվեց առաջնեկ ավելի հարազատ դարձավ այդ տունը, հետո ապրեցինք, արարեցինք ընտանը, ստեղծեցինք մերը, Իր կյանքի լավագույն տարիները հենց Ազոխում է ապրել, մայրացել, զգացել ընտանեկան կյանքի բերկրանքը, երազանքներն հյուսել ամուսնու հետ ու գիտակցել, որ երջանկություն ասվածը հենց դա էր։ Ամենաերջանիկ այդ 5 տարիները ամենաերջանիկ տարիներն էին։ Երկու երեխաներ պիտի մեծացնեինք, իրենց նպատակներին հասցնեինք, այնքան երազանքներ, այնքան նպատակներ ու մեր ամուսինս կապած երեխաների հետ։ Մեծ տղայիս անունը իր papayi անունն է դրած, Վաչե։ Վաչկեր, Վաչեին դրել։ Ինի բոլոր երազանքները կապում էր նրա հետ։ Նույնիսկ կատակով papas, ինչ papanasi տենց կանեմ։ Տենց էր դիմում երեխային։ Փոքրիկս է Վահենը, Վաչեի նման նույն անունով դրել էին։ Արթուրի հայրը զոհվել էր Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, որթի ունենալն ու հոր պատվին նրան կոչել է Արթուրի երազանքներ։ Հերմինեն հիշում է ամուսնու գորովանքը, իր երազանքների worth-ին էր ծնվել, իր անհայտ մեծացած կյանքի սփոփանքը։ Արթուրը նոր շունչ էր տվել Ազոխի իրենց տանը, իր worth-իներով, կնոջով, որ միշտ իր կողքին էր ցանկացած նախաձեռնության ժամանակ։ ворթիների հետ միշտ ասում էր, ես ինչ չեմ տեսել, պիտի տամ իմ ворթիների։ Այն հայրական սերը, ջերմությունը, փոքր տան, փոքր էր եւ մայրն էլ մահացավ, մնաց մենակ։ 16 տարեկան էր մայրը մահացավ, մնաց մենակ։ Այդ ջերմությունը, այդ կարոտը սա իր երեխաներին էր տալիս անընդհատ ինքը հոր պակասը տենց է լրացնում։ Միշտ ասում է, ես ինչ չեմ տեսել, պիտի իմ երեխաները տենան, ինչ չեմ խաղացել փոքր ժամանակ, պիտի առնեմ իմ երեխաները խաղա։ Ծնողազուր Կարթուրը պարտադիր զինվորական ծառայություն չեր անցել համաձայն զինծառայության մասին օրենքի, բայց որոշել էր worth-իների համար հոր եւ զինվորականի հայրենիքի պաշտպանի լավ օրինակ լինել, անցել էր ծառայության։ Միասին ենք ապրում, առաջ աշխատում էր ճանապարհային այդ աշխատանքների վրա, հետո աշխատավարձը քիչ էր, որ ամուսնացանք արդեն ծախսերը շատանում են, դրա համար ընտրեց այդ մասը։ Բանակը, ծառայություն ու տենց, որ մտնում ես արդեն դի հետո գնաց սովորեց 6 ամսով կուրսերի, տենց եկավ, կոչում տվեցին լեյտենանտի կոչում, ու տենց տեղափոխվեց առաջին պաշտպանական։ Նա մնում էի ամիսներով, գնում էր Մարտունի ուչենի։ Միամյա մեզ երկու ամիս մենակ մնում էի երեխաների հետ մենակ։ Չէ, այն ժամանակ գիտեի, որ գալու եմ, բայց հիմա գիտեմ, որ չի գալու։ Պատերազմը փոխեց ամեն ինչ։ Անսպասելի սկսված պատերազմի առաջին դրվագները լավ է հիշում։ Ինքը մենակ էր, ամուսինը ծառայության։ Ամուսինս այդ ժամանակ զորամասում էր, նարյադ ընդունել։ 26-ին, այդ 27-ի առավոտ այդ ձենից արտնացա երեխաները քնած էին։ Զանգեցի, ասում ես, ինչա, ամա որոտուցա, մի վախեցի քնի Դուրս եկա, տենա սա խարևանները հավաքված, լացում եմ, ասում եմ, ինչա պատահել, թա կռիվա սկսել։ Երեխաներին քնից հանեցի, դե առավոտ 7-ն, 8-ին կեսնա։ Անի քնից հանեցը Արտուրը զանգում մամա մի վախեցի, ոչ մի բան չանես, գյուղից դուրս չգաս։ Ոնց որ այն ժամանակ էր, հիմա էլ տենց է լինում։ Ամուսնու падգամին ականջալուր Հերմինե մնաց գյուղում, երբ բոլորի ընտանիքները տարհնվում էին։ Հիշում է, 3 օր անց գյուղում միայն իր երեխաներն էին մնացել, բայց թե ինքը, թե ամուսինը հավատում էին, որ Քարորիայի պես կարճ կտևի պատերազմը, եւ գյուղից հեռանալը ամենևին պարտադիր չէր։ Զանգեցի ասեմ Արտուր սաղ գյուղը գնացել ամա դու չգնաս դու գյուղը կմնաս։ Չէ, արդեն ամսի 30-ին ինքը զանգել է, դա էսեն կռիվը չի։ Եթե մարդ կա հարազատներից, քո բարեկամներից, քեզ էլ թողանի գյուղից։ Ես չեմ կարող գա ոչ ես, ոչ մարդ կա, որ ասեմ քեզ տան։ Տո մամաս եկավ, ինձ վերեց Երևան երեխաների հետ։ Գյուղից անսպասելի դուրս եկան, հավատալով, որ մի քանի օրից նորից հետ կգան։ Հերմինեն պատմում է, որ իրենց տունը զինվորների հավաքատեղի դարձավ։ զարգացել։ Դրա համար ոչ մի բան չեմ վերցրել, բայց դրանից հետո մեր տունը մնացել է հորքուրիս։ Տղաները այնքան ժամանակ զինվորներ են։ Մեր տունը մնացել են։ Ասել եմ գոնե բա հարկավորական բաները վերցրու տնից, ասա մի վախեցի, կգաք, ոչ մի բան, ոչ նկար, ոչ ամուսնուց իրերից, ոչ մի բան չենք վերցրել։ Ամուսինս էլ էր գնացել գյուղ, բայց չի հասցրել մտնել տուն։ Արդեն ուրիշ մարդիկ կային այնտեղ, զինվորականներ չմտել։ Դա թող մնա, թող մերոնք մնա։ Ամուսնու հետ ամեն օր հնարավոր չէր խոսել։ Սպասում էր, երբ ամուսինը հարմար պահ կգտնի ու կզանգի։ Չէր ուզում իր զանգերով վնասել Արթուրին։ Ամեն օր զանգի սպասումով էր արթնանում, բայց նոյեմբերի սկզբից արդեն սպասումի հետ վախ խառնվեց։ նոյեմբերի 1-ին վերջին խոսակցություններ ինձ հետ իրիկունը իննացկես։ Խոսեցինք, ասեց սաղ լավ է, մի մտածի, գալու եմ, երեխաներին լավ կպահես։ Արդեն խոսացինք երկուսին չզանգեց։ Դե միշտ ամենուր չեր զանգում, երկու օր մի մի չեր զանգում։ Ասեց երևի կզանգի, ոչ շվաղը կզանգի։ Ես էլ չէի զանգում, որ անհանգստություն չպատճառի ընկերը զանգեց Բահերմին է զանգել է Սարտուրին ասում չէ ես դու խոսացել ես թա չէ մեզ վրա չխոսացել բա ինքը ուրիշ տեղա գնացել ասում բա ուրա գնացել ամա չգիտեմ խոս երկուս ինչ խոսացինք տենց երեքին առավոտ արդեն զանգում էինք անասանելի հետ համարը իր հեռախոսը ֆիզուլի ընկեր որ զոհվել է տպորցել են իրանք փախել էին հեռախոսը ընկել էր տենց էր չեն կարող իր ընկերոջ համարով էր միջզանգում կամ զինվորի համարով տենց խոզագեց կետ համաներին, երկու համաներին, չկար, անհասանելի, մեկ, մի անգամ է զանգեց, մի տղա վերցրեց, բա արտուրի նկուզում, թե չէ արտուր մեզանից հեռվիա, բա իրա զինվոները, բա ոնց է հեռու, դու իրա զինվոն ես, ոնց արտուր հեռու, դու է տեղես, թե չգիտեմ, Հերմինեն ասում է, որ մի քանի օր իրեն չէին ասում ճշմարտությունը։ Ամուսնուն բոլոր ընկերները համախմբվել եւ փորձում էին հասկանալ, ինչու են ընդհատվել զանգերը եւ որտեղ է Արթուրը։ ընկերները զանգում էին Հերմինես Արտուրի Արտուրից չի չի զանգում, չի պատասխանում, ասում ես էլ տենց գիտեմ, բայց ոչ մի բան չկա։ Հետո այդ ընկերը զանգեց այդ համարին, թե բա Արտուր են գենում, լի, եթե կնոջ չեք ասում, գոնե ինձ ասեք, որը Արտուրը։ Դու իրա զինվոն ես, ինքը քո վերադասնա, ոնց կարալ դու առանց իրա։ Դե Պարտուր զոհվելա։ Նա ոնց զոհվելա, թա ես ինչ տեղանքում զոհվելա, մենք գնացել ենք, էլ չգիտեք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Տենց սաղ ընկան փնտրեցի, բայց չկար։ Արդեն 7-ներ, 8-ներ արդեն որ կանգնեցրեց պատերազմը, եկանք մոր գերեբանը, դե արդեն ոչ միտեղ չկար անհետ կորած համարեցին գրեցին անհետ կորած բայց նկարները ամեն հիվանդանոցներում ասեցի միգուցե անգիտակից ասել են գլխից են խփել միգուցե անգիտակից հիվանդանոցներում նկարները թողել էին սա մորգերը գնացել բայց դե չկար 10 ամիս անհետ կորածին համարել ինքան վեր օգոստոսումը իրան դենկան համապատասխանը մեզ տողոց արյունեին վերցրել դենկան համապատասխանը զանգել են բա համապատասխանեցում կան կան որ ճանաչեք որ հետո խնդիրն է չառաջան Ամիսներ շարունակ Արթուրին սпасելուց հետո, երբ արդեն երազանք էր նույնիսկ նրա մարմինը տեսնելը, հույսը չէր մարում, որ կտեսնի, կլսի նրան։ Դժվար ծանր պարտականությունը ամուսնու մարմինը ճանաչելը վերցրեց իր վրա։ Հա, ես եմ մտել։ Ես եմ մտել ճանաչել մեր մարդներ ուղակի։ Տենց վերեցինք այստեղ եղբայրականը ողակավորեցինք։ Բոլոր ես որտեղ եմ մնում, ես ամեն անգամ չեմ կարող երեխաներից դպրոցից բան կտրեմ ու գնամ։ Այստեղ եմ մնում իմ ամուսինս է պետք իր հողում լինի։ Այս հողի համար զոհվել իր երեխաների համար։ Ես հողում ապրեն իր երեխաները։ Ես տենց եմ մտածում, չգիտեմ մնացած ոնց եմ մտածում բայց այս հողի համար էր հայրը զոհվել, իր երեխաները պիտի այս հողում ապրեն ու արարեն։ Վերադարձավ Արցախ, ազոխն ու ակնախպյուրը ճշնամուն հանձնած։ Անտուն մնացած եկավ, որ իր worthiները այստեղ լինելով շնացնեն երկիրը։ Առաջին տարին ապրեց հյուրանոցի մի փոքրիկ սենյակում, հավատով, որ մի օր սեփական տուն կունենան։ Ինձ էլ հնարավորություն ունեմ դրսում ապրելու։ Ամուսնուս հոպարը ապրում է Ռուսաստանում, իր աղջիկը մեր Զանգում, հրավիրում է մայք եք ստեղ ապրեք, տեղ ապագա չկա, բայց չէ, ես ճիշտ գտնում եմ։ Եմ կալի տենց բամա ճակատագիրը։ Իմ երեխաներն էլ ցավոք այդ ճակատագին արժանացան բայց կյանք շարունակվում է, իմ երեխաները պիտի ստեղ ապրեն, իմանան իրանց հոր սխրանքների մասին, ինչպիսի հերոս papa է ունեցել, որ մեծանա ժամանակի ընթացքում սաղ կհասկանա։ Փոքրս մի քիչ ուշ կհասկանա, բայց ժամանակի ընթացքում կհասկանա։ Հերմինեն 27 տարեկան է, երկու որդիների մայր, զոհվածի այրի։ Համարում է իրեն ուժեղ, Այո, չափից շատ ուժեղ։ Չափից շատ։ Ես մենակ գիշերն եմ բացում։ Եվ երեխաները քնում են։ չի բողոքում, բայց հասկանում է, որ այսուհետ իր կյանքը պայքարի է վերածվել, հանուն իր worth-իների ապահովության, worth-իների, որ անհայր են մեծանալու, ինչպես իրենց հայրը։ Օհանջանյանների Գերդաստանը արդեն երկրորդ անգամ կիսատ մնացած կյանքերով, կիսված երազանքներով է շարունակում ապրել Արցախում։ Տեղափոխվել եմ հունվարին 21 թվականի հունվարի 28-ին։ Մի տարի մնացել եմ հյուրանոցում անցած տարի դեկտեմբերի 30-ին տուն եմ ստացել, 3 ամիս հետո նոր տեղափոխվել։ Այստեղ մարտի 6-ին, ապրիլի 6-ին արդեն տեղափոխվել եմ ես նոր տուն։ Հերոստացույցով տեսա, որ տները տալիս են։ Ես էլ շուտվանից է թղթերը հանձնել, ասեն ում ով Արցախում ապրում առաջնահերթ իրանք կստանան բայց նենց հաստատվել որ մարդիկ Երևանից ստացել էին, բայց ես չէի ստացել։ Ես էլ գնացի պարոն Մանգասյանի մոտ, ասեցի, բայց ո՞նց է ես Արցախում տուն իմ երեխաները չեն ստացել, բայց մարդիկ կան, արդեն ստացել են Երևանից տեղափոխում։ Օրենքով ինչ հասնում է իմ երեխաներին, տվեք իմ երեխաներին։ Եկա տուն, մի օր հետո զանգեցին, բա այսօր տուն եմ բայագիկ այդ ստացել։ Ամսի 30-ին ժամի 3-ին գնացի, Ժեբովկայի մասնակցեցի ու ստացա այս տունը։ Մեկ ամիս է ինչ տեղափոխվել են նոր բնակարան։ Հերմինեն ասում է, որ հիմա մի քիչ ավելի հանգիստ է։ Որթիները սեփական տանիք ունեն։ Առաջի անգամ մտա, ճիշտն ասած, խոզմուկ կար, Երեխաներ են փոքր սենյակից մտան մեծ տուն, սկսեցին վազվզել։ Մի տարի էր մի փոքր սենյակում, հյուրանոցի սենյակում։ Քսանյոթ տարեկանում երկու որդիների հետ նոր բնակավայրում սկսում է նոր կյանք, որի մեծագույն նպատակը ամուսնու հետ միասին կառուցած երազանքները իրականացնելն է։ Վերջերս էլ որոշել է, որ այլ վարորդի չի վստահի իր ворթիների կյանքը։ Մեքենա է գնել, Վաչեին ու Վահեին մեքենայով է դպրոց ու մանկապարտեզ տանում։ Երկրորդ կուրսում ամուսնացել եմ։ Ինք վերջի կուրսում էր, ես երկրորդ կուրսում։ Այդ տարիքում իհարկե համարցակ է։ Հիմա որ մարդիկ հարցնում են շուտ ես ամուսնացել, բայց դենց բանից ասում չէ, հիմա որ սենց նայում ես երկու երեխաներ ունեմ կայացած։ Չէ, չեմ կարծում որ շուտ էր։ Ամեն ինչ իր ժամանակին է լինում։ Մեր կողքին Հերմինե Օհանջանյանն էր։ Thank you